Okay, thank you. Paldies. Well, we have uh, a load of programs. <clears throat> Un šodien ir daudz kas ieplānots. But uh, the greatest for us is that we are in God's presence. Bet lielākā lieta priekš mums ir tā, ka mēs varam būt Dievu klātbūtnē. Amen. Amen. It's powerful to end the year in his presence. and to start the new year in his presence. And whether you know it or not, we're going to be with him forever. Amen. Amen. So please get used to being with his presence. Uh, I want to give some time to the Valde to Es gribu dot laiku tagad words. valdei padalīties dažiem vārdiem, dažām liecībām. Esmu ļoti pateicīgs Dievam par šiem vīriem wives, viņu sievām, for the sacrifice and, uh, and for the way they love the Lord. par to upuru un par to, kā viņi ir mīlējuši kungu. And uh, that they've been such faithful armor bearers for me also and my family ka viņi arī ir bijuši tik uh, uzticami uh, cilvēki blakus stāvētāji man un manai ģimenei. So, since we don't have much time, we, we just ask the husbands, the men to, uh, from the Valde to come and speak. Tad, nu, pēc cik mums nav daudz laika, tad es lūkšu tieši vīriem uh, no valdes nākt un runā. So can I ask all the Valde men to please come here and Es varu lūgt, tad valdes vīriem iznāk priekšā. please give the Lord a big hand for these men. Aplaudiet Dievam par viņiem! sauc Edgars. Un uh, es mīlu Jēzu. Slavu Dievu! Uh, uh, es gribēju nu, mazliet padalīties, kas tavs sirds, uh, nu, man, uh, kas man uzrunāja, ienākot šajā ģimenē, nu, kā draudzē. Uh, tas bija patiesums, jo man bija, nu, kad es biju pasaulē, man reāli piegriezās nu, liekulība. Un, un tas arī bija varbūt tāds viens no iemesliem, kāpēc es saucu uz Dievu. Dievs man deva to žēlstību, viņu iepazīt. Un, un, un, nu jā, un es gribētu tā, lai, lai mēs paliekam tādi. Es gribu pateikties jums, ka jūs at, esat patiesi un, un ka jūs mīlat Dievu patiesi. Ne tikai vārdiem, bet uh, ar savu būtību. Un, un es gribētu novēlēt un iedrošināt palikt tādiem. Mm, un tad vēl, viens, vēl viena lieta, ko es tā nu, šodien dušā mazgājos. Un... Wow! wow! un, eh, es tādu nu, lūdzu, jēzus. Nu, ko lai pasakā. Man Sams teica, ka vajadzēs kaut kādas 5 minūtes kaut ko pateikt. Es domāju, nu, es negribu neko tā no īsti no sevis tā teikt, ko lai pasakā. Es tā gaidīju, gaidīju. Tāds diezgan ilgs klusums. Un tad pēkšņi ūdens kļuva ļoti karsts. Un es reāli sapratu, nu, tā garā, ka, ka tā ir tā atbilde, kad karsts Eh, esiet karsti, tāpēc nolasīšu šo vietu. Starp, starp citu, eh, Jēzus ir teicis, lai mēs esam kā bērni. Un, eh, nu, bērni arī patiesi, ja viņam kaut kas nepatīk, viņš saviebās. Un viņš nesmaida, kā mēs dažreiz mēdzam darīt. Nu, ka, piemēram, kaut kas mums nepatīk, mēs tomēr <laughs> smaidām, tāpēc, ka tā vajadzētu darīt. Bet, eh, ja es gribu, lai mēs esam patiesi, ja viņam redzi svarīgi šitiem, kas tajā kastītē iekšā ir, viņš viņu paņem līdzi vienmēr. Nu, viņš nekaunās nākt uz skatu ar kastīti, kurā iekšā kaut kas garšīgs. Eh, tā, labi, es to raksturvietu gribēju nolasīt. Um, Es zinu, tavs, tas ir Jānis Atklāts grāmata, 3. nodaļa, 15. pants. Es zinu tavus darbus, ka tu neesi ne augsts, ne karsts. Kaut jau tu būtu augsts vai karsts, tā kā tu neesi, ka, tā kā tu esi rēmdens, ne augsts, ne karsts, es tevi izpļaušu no savas mutes. Nu, e, es negribētu, nu, ka viņš izpļauj mani. Like Un es iedrošinu, un es, tas arī priekš manis ir. Un bieži vien nu, mēs kļūstam randeni ar visevišķi ar, ar gadiem, būdami kristieši. Tā kā es, nu, es novēlu, nu lai mēs būtu ritīgi karsti. Abakar Brālmās. Um, es gribētu pateikties jums visiem par to, ka uh, jūs esat ticīgie kopā ar mani. Halleluja! Um, es gribu jums pateikt, pateikties tāpēc, ka jūs esat um, paklausīgi Dievam, jo daudz reizes es esmu stāvējis jums, uh, jums priekšā, dalījis ar vārdu, un es redzu, ka daudz no jums aug. Es redzu, ka daudz no jums um, palika um, nopietnāk, pieaugušāk Kristu vārdos un darbos. Un tas man ļoti ieprieš, ie, ie, iepriecina. Un es gribētu jums iedrošināt, jo mēs, mēs jums kopā ar mums mēs esam um, skrējienā. Um, tā kā mēs esam, mēs skrienam, mēs mērķējam, lai mēs tiktu līdz galām. Un tāpēc es gribu iedrošināt jums šovakar, lai mēs visi esam mērķietīgi lai neviens no mums neatpaliek, bet lai mēs visi skriesim, palīdzēsim viens otru, kas, kas nogur, kas klīvo, lai mēs visi skriesim līdz galam. Tas ir ļoti svarīgi. Tā kā es redzu jūs visus, es priecājos ļoti. Un es gribētu, kad es būšu debesīs, jo es esmu pārliecināts, ka es būšu. Aleluja! Kad um, es gribētu redzēt ne tikai jūs sejas, bet redzēt vairāk cilvēks, kuri jūs būsiet tie, kas palīdzēja viņiem um, palikt par ticīgajiem. Un tāpēc es, es saku paldies Dievam, kad jūs man esat un kad jūs esat kopā ar mani šajā skrējienā. Iedrosināsim vienmēr viens otram. Paldies jums! Jā, es um, arī gribu pateikt pāris vārdus. Man nāk prātā, mm, no, es gan nespīdēšu šai brīdē ar savām, savām bībeles zināšanām, jo es nezināšu, kurā vietā īsti tas ir, bet jūs zināsiet. Jo, tur teikts, vīri, ko jūs darāt? Ehm, vai jūs tiešām gribat, lai jūs uzskat par Dieva zaimotājiem? Atlaidīsim viņus, jo ja tas ir Dieva prāts, tad jūs tāpat neko nevarēsiet izdarīt. Bet tas ir no cilvēka, tas izjūgs. Un es to domāju, tas noteikti ir par mūsu draugu. Tas noteikti, es zinu, ka tas ir par mūsu draugu. Jo no cilvēka, ja mēs no sevis būtu gribējuši, sākuši veidot, sākuši savā spēkā nākt kopā šeit, visu to mēģināt uzturēt kaut kā, tas nebūtu izdevies. Tas viss jau sen būtu izjūts. Tāpēc es vienkārši ticu, es esmu pārliecināts, ka Dievs ir brīnišķīgi uzsācis šo visu. Mums draudzes viss, kas ir ap to tajā. Katru no jums. Tas ir kaut kas daudz, tas ir vienkārši Dieva darbs. Tas, ir. tas nav salīdzināms īstenībā. Tāpēc man ir ļoti liels prieks par to. Un es esmu ļoti pateicīgs. Jā, es esmu ļoti pateicīgs īpaši kuldīgas draudzē. Jo viņi man ir palīdzējuši. Uh, Ziniet, kas bija ir ļoti interesanti, kā Dievs darbojās. Ne? Jo es esmu piedzīvojis jau, jau, jau vairākas reizītes, ka ļoti daudz tas nav, bet ir kāds reizes, kad, kad man liekas, es esmu visnožēlāmākais, visnecienīgākais, kaut kur stāvēt, pārstāvēt, pastāvēt. Vienkārši es esmu necienīgs, man šķiet. Bet Dievs taisni tajā brīdī saka, ej un dari. Ej un dari. Kā ej un dari? man liekas, es tur vispār nedrīkst būt, un tu saki, man ej un dari. Un tad man atkal nāk prātā, ko mūsu pašu mācītājs saka, ka mēs, mums ir jāuzdrošinās būt zemiem, vājiem. Mums ir jāuzdrošinās būt vienkāršiem. Kā Edgars nu pateica, būsim kā bērni, vienkārši bez nekā, bez nekādas samākslotības. Kam mēs gribam ko samānīt? Pareizi. Dievs, Dievu priekšā bezdibeņi stāv atvērti. Kur gan vēl jau vairāk cilvēku bērnu sirds? Tas, ir, tas dod tādu brīvību. Tāpēc man ir prieks, ka es redzu šeit brīvus cilvēkus. Pareizi? Pareizi! Jūs esat brīvi cilvēki. Super! Man prieks par jums! Man prieks par jums! Man prieks par mums visiem ir, jo es ticu, ka tas ir Dieva darbs. Paldies! Čau visiem! Čau! Es nedzirdu jūs! Vēlreiz! Nu, tad, jā, tagad es riez, dzirdēju. Uh, Pirmkārt, Впервые. Gatis man pa- э, palīdz pārtulkot man. Uh, В первую очередь, pirmkārt, pirmkārt, es gribēju, uh, es gribēju по... А, Балдес. А, во-первых, я хочу поприветствовать тех людей, которые сегодня приглашены на этот праздник. Pirmkārt, es gribu sveikt tos cilvēkus, kuri ir ieradušies ielūgti šajā И те, которые не считают себя, те, которые а, те, которые не относятся никакой из церквей, вот так скажем. Un tos, kuri tā она nepieder ne pie vienas tādas mm, no draudzēm. Те, кто считают, может быть, считают себя верующими, kurš sev uzskata но никогда не говорили Иисусу о том, что они его любят и хотят, чтобы он владел их жизнью. Bet nekad tā nav teikuši, ka Jēzus lai valda pār viņu dzīvēm. Если сегодня есть такие люди, пожалуйста, я прошу вас, поднимите руки. Ja šodien šeit ir tādi cilvēki, kur nav pateikuši Jēzum jā, paceliet lūdzu Я rokas. знаю, что такие есть, не скрывайтесь. Ne, es zinu, ka tādi ir, neslēpieties. А, допустим, Юрис Pieņemsim, Юрис. Я хочу, чтобы все поприветствовали тебя. Несколько раз ты был в церкви, не знаю, как ходишь ты постоянно или нет. Es gribu, lai jūs sveicat Jūri, jo viņš jau vairākas reizes ir bijis draudzē. Давайте поприветствуем его. Может быть, кто-то сам еще откроется? Может быть, vēl kāds atklāsies? Я знаю еще. Es zinu vēl kādu. Кого? Мы хотим поприветствовать вас. Можно? Поднимите руку. Paceliet руку. Тех, кто пришел первый раз в церковь. Kur pirmo reizi ir uz draudz atnākuši? Paceliet roku. Анатолий. Давайте Анатолий, sveicam Анатолий. Кто-то еще? Vai vēl Первый раз в церкви. Pirmo reizi draudzē. Первый раз в церкви. Приятно вас видеть. Patīkam jūs redzēt. И э, хочу сказать, что здесь собрались люди, Gribu teikt, ka šeit ir sanākuši cilvēki, которые от всего сердца kur no visas sirds любят Бога, mīl Dievu, знают Его лично z- pazīst viņu personīgi или хотят узнать Его vai лично grib viņu iepazīt personīgi, и быть похожими на Иисуса Христа, grib līdzināties Jēzum Kristum, который умер на кресте за наши грехи. kurš nomir pie krusta par mūsu grēkiem. Вот это маленькое такое начало. Tāds maziņš ievadiņš. И с чем я хотел поделиться, Es gribēju padalīties. э, был пророк Илия. Bija pravietis Elīja. Все слышали о нем, Visi ir конечно, dzirdējuši par читали. viņu. А, lasījuši. И был у него помощник Елисей, Bija viņam palīgs Elīsa, который, во-первых, слово говорит, что он был очень сильный. eh, kur vārdā rakstīts, ka viņš bija Был большой, сильный и Liels, spēcīgs помогал ему. un palīdzēja Elīja. Слово говорит, что что Елисей Vārds saka, никогда не отпускал Илию. никогда не nekad никогда был neaizgāja рядышком prom с no ним. Elijas. Viņš visu Всегда- laiku bija blakus И всегда помогал ему. un vienmēr palīdzēja. И viņam. когда, э, когда Господь решил взять Илию к себе на Un, небеса, kad Dievs bija nolēmis Eliju paņemt debesīs pie sevis, это уникальное просто благословение Илии, как Господь его благословил. Он, живой, он живым Господь послал, ka dzīvu Dievs vienkārši viņu послал свою колесницу и забрал его на небеса. Sūtīja savus ratus un Это уникально. aizrāva а И, э, и Елисей, и Или- Илья спросил его, Un Elija prasīja, э, Елисея, что ты хочешь, чтобы я, чтобы, э, что ты хочешь получить, когда я уйду? Elīsa, ko tu gribi saņemt, kad es aiziešu? И Елисей сказал, знаешь, я хочу э, иметь дух в два раза сильнее, чем на тебе. Un Elīze atbildēja, es gribu, lai man būtu divreiz vairāk no gara, kā tev bija. Или сказал, очень сложно, ты что-то очень сложное попросил. Kaut ko ļoti sarežģītu viņš На мне уже и так очень сильный дух. Viņš, viņam ir Вы помните, как Елисей остановил, а, остановил дождь, не шел три года? Atcerieties, ja, kā Elija Как 400 а, пророков он а, значит, убил и показал Божью славу, огонь с небес. Tur, kur viņi salīdzinājās ar и многие другие чудеса он elgdieviem, правишь. Но сказал, что если, если ты увидишь, э, как я улетаю на небеса, он тогда летает. Я tu redzēsi, ka es tiek уезжаю на небеса, тогда debesīm, будет на тебе в два раза сильнее. Tad, lai notiek, lai tavs gars būtu divreiz spēcīgāks. И был другой помощник. Следующий помощник у Елисея был Ген... Ге... Я забыл его имя. Un Elīzes palīgs би. Сейчас я найду... Гези. Гези. Гехазис. Гехаз. Он тоже помогал, а, он помогал Елисею как пророку, был очень, очень помощником, все делал, как говорил пророк. Arī viņš bija palīgs, kā palīgs Elīsam, viņš palīdzēja visās lietās. И разница между Елисеем, когда он был помощником Илии, Un старпība starp то, как Элиса был палīgs Элиям, и Гизеем, который помогал Элисам, и Елисею, и, Гизеем, который помогал Елисею, в том, что Елисей ждал своего часа, ждал, когда Господь его призовет. Старпība bija Элис gaidīja. Все что, все, что он делал, он служил Божьему человеку. Visu, ko viņš darīja, viņš kalpoja šim Dieva cilvēkam. Он был рядом с Божьим человеком. Viņš bija visu laiku kopā Он знал, что Господь его поставил сюда. Viņš zināja, ka Dievs viņu Точно так же, как и вас, каждого из вас. Tāpat kā ikā Я верю, что вы знаете и верите, что Господь поставил вас в эту церковь. Es zinu, Что вы не приходите в церковь Дева Мая, ka Dievs ir jūs ielicis потому что здесь хорошая музыка, <laughs> jo šeit ir laba mūzika. Много молодежи. Daudz jaunā, jauniešu. Можно найти кого-то, выйти замуж или жениться. <laughs> Var atrast kādu, ar ko apprecēties. Очень актуальные вопросы. Ļoti aktuāli. Не поэтому вы приходите в церковь. Bet ne Dieva tāpēc jūs nākt uz draudz. И был другой Гезия, о котором я говорил, Bija šis otrs Gehaz, который не дождался от э, Господа kurš nesagaidīja no Dieva. того места, на котором он должен был бы быть в будущем то вид, куда им так вайдзай будет накотное. Потому что а, когда Елисей, ну вы тоже наверняка знаете, мы все верующие, а, как он называется, царство, царство мы читали все, царство, царство, но Кеннин, да. Кеннин, грамот. А, где написано о том, что приехал сирийский царь к Елисею и попросил исцели меня. Куда отбрался Сирийский? Сирийский, да, царь попросил jā, исцеления, привез ему много-много а денег, daudz Елисей mantas, отказался, но был исцелен тот царь, царь был исцелен, Он viņš tomēr И, и вот Гизей решил, что, наверное, все-таки зря Елисей отказался от денег. Un Gehas, Gehas nolēma, ka Velti э, viņš atteicās э, Он побежал no за šīs этим mantas, и попросил uzskrēja эти pakaļ šim ķēniņam un prasīja Сказал, дай tomēr. мне хоть хотя бы чуть-чуть, хотя бы немножко. Viņš prasīja, dod tomēr kādas no šīm mantām, ko tu piedāvāji manam kungam Elijam, Он Elīsam. ему с открытым сердцем, он не знал, что его никто не посылал, он ему дал. Un viņš eh, neko Но nenojaušot, пророк уже iedeva. знал, что этот человек, его помощник, он попросил эти деньги. Taču Elijas zināja, ka viņš ir paprasījis. Viņš сказал, вот эта проказа, вот эта болезнь будет теперь на тебе. Un viņš teica, tagad šī, šī slimība будет на тебе и на, твои, на твоем поколении. И слово говорит, что он сразу стал белым. Un, э, vārds saka, viņš uzreiz Проказа наступила. Проказа. Sots tika saņemts. Jā. А, так что я хочу пожелать в следующем году Tātad, ko Мои es gribu, братья и сестры. Ko es gribu novēlēt ar šo visu īso Вот этим словом stāstu. я хочу поддержать каждого из нас. Ar šo vārdu es gribu tā kā iedrošināt jūs katru. Иисус пригласил нас в свой дом. Jēzus uzaicināja mūs Пригласил savā и namā. сказал, что теперь иди за мной. Aicināja un teica, tagad sako man, Просто иди за мной. vienkārši nāc man pakaļ. Если я тебе говорю, делай это, Ja es tev saku, dari šo, не бойся, делай. Nebaidies, dari. Если я тебе говорю, иди туда, не бойся, иди. Ja es tev saku, ej uz turieni, tad nebaidies un ej. Но не думай, что ты Taču nedomā, ka tu можешь взять то, что тебе не принадлежит. ka tu varēsi paņemt to, kas tev nepiedara. Дождись того, когда я дам тебе. Nogaid to brīdi, kad viņš tev dos. Пусть в следующем году каждый ваш шаг – Lai nākamajā gadā katrs jūsu solis будет под Божьим руководством. būtu zem Dieva vadības. Thank you, man of God. one of the things that I I want to always be till the end of my life. Viena no lietām, ko es gribu, lai vienmēr būtu līdz manas dzīves beigām, In my prayer is that house of God will always be the same also till the end of the till the end of the time that we are supposed to be. manā lūkšanā ir, lai arī Dieva mājas jau joprojām būtu tāda pati kā uh, līdz pat beigām. that we will be a people who are simple, ka mēs būtu tie cilvēki, kas esam vienkārši and humble. un pazemīgi. And um, I, I was just thinking right now, just remembering the times when we started as a church. Es domāju, es atceros to laiku, mēs sākām kā draudzi. Uh, many of you probably will not understand what I'm trying to say here. Daudz no jums varbūt nesaprot to, ko es mēģināšu jums pateikt tagad. It's not been easy. Tas nav bijis vienkārši. But uh, as I look back, I'm just humbled. But Uitați-vă, in pazemegs. That God has been totally gracious. I had people looking at me and telling me on my face. Cilvēki ir skatījušies uz mani un man sejā teikuši, that this was not of God. Tas nav no Dieva. This will collapse. And, tas viss sabruks. Uh, I remember there was only one word in my heart. Es atceros, manā sirdī bija tikai viens vārds. That God ka Dievs I tried es mēģināju to obey you and paklausīt tev. And I'm thankful that God brought all of you people into this group. Un es pateicīgs, ka uh, Dievs ieved visus jūs cilvēkus šajā grupā. Are we a perfect church? Vai mēs esam perfekta draudze? No. Nē. Um, are we the best among the rest? Vai mēs esam labākā starp pārējām? No. Nē. Um, I personally believe it's good to be the last among the whole group. Es personīgi ticu, ka ir labi būt pēdējiem. I personally think that it's good that every other church is on a higher level than us. Es personīgi domāju, ka visas pārējās draudzes ir labi, ka viņas ir augstākā līmenī nekā mēs. If everybody sits here, ja visi sēž šeit, and there's nobody to clean the toilets, un nav neviens, kas tīra toleti, it's not good. Nav labi. So may we as a church, lai mēs kā draudze, always honor other churches. And other sons and daughters of God. Higher than us. And, um, and I, I personally believe. The longer we walk with God. The smaller we become. jo mazāk mēs kļūstam. and the greater he becomes. Jo lielāks viņš kļūst. Amen? Amen. So keep that as a focus. Patur to kā It's fokusu. great that we are sitting here, Ir labi, ka mēs šeit sēžam, but don't forget your beginning. bet neaizmirst savu sākumu. Don't forget from where God picked you. out. Neaizmirst, no kurienes Dievs tev pacēla. Amen? Amen. So, because I love simplicity, Un tāpēc, ka man patīk vienkāršība. I'm very thankful for the worship team and Esmu ļoti pateicīgs Dievam par slavēšanas komandu. uh, I love every decoration here. Patīk katra dekorācija šeit. The sound system and skaņas sistēma. And the projectors and everything. Projektors, pilnīgi viss. But um, I think why don't we sing one song together before I speak a little bit more. Es domāju, kāpēc gan lai mēs nodziedātu vēl vienu dziesmu visi kopā pirms es sāku runāt tālāk. And I love this song. Man patīk ļoti tā dziesma. So why don't we stand up as we sing? Un uh, mēs varētu piecelties kājās, kad mēs to dziedāsim. Now I, I don't want you I don't want you to be stressed about how your voice sounds. Es negribu, lai tu uztraucies par to, kā tavs balss skan. Labi? Labi? Visi, ja? Don't be stressed. Neuztraucies par to. Don't worry about who Don't worry about the person next to you, what he will, or par, she will think about your voice. Neuztraucies par to, ko tas cilvēks, kas tev ir uh, blakus, ko viņš padomās par tavu balsi. In uh, 30 minutes, Pēc 30 minūtēm we will enter the new year, God willing. mēs, ar, ja Dievs gribēs, iesim jaunā gadā. Can we take this few moments? Mēs varam veltīt kādu mirkli. Just forget. Vienkārši aizmirst. Please forget Lūdzu, aizmirst to, who is next to you. to, kas tev ir and blakus, What are the programs? and vai, vai everything. kas vēl cits ir priekšā paredzēts. Take few moments as we Vienkārši sing. pāris mirkļus paņem, lai mē- ka mēs Just thank dziedāsim. him. Lai vienkārši pateiktos viņam. Okay? Labi? Why don't we just close our eyes for a few Varētu minutes? aizvērt acis uz mirkli. And just thank him. Vienkārši pateikties. Viņam. Don't give him any prayer list. Nedod, nesniedz viņam lūgšanas vajadzību sarakstu. Just take a few moments to think Vienkārši mirkli veltīt, lai how padomātu, God has led you this year. kā Dievs ir vadījis tev šeit. And just give him thanks, please. Pateicies viņam, lūdzu. Well, raise one more time. Slava. more time. Lutz. one more time. Realize me must stay by still to my stars oh. Slow Христита, слава Австи. One more time. Slava Kungava, gava parivisiam vardia. Slava Dievs mans slava, slava augstībā. Pielūdzu! Dievs tevi manā sirds. stand here humbled and mēs, thankful. Mēs stāvam šeit pazemīgi un pateicīgi. There are many people who started 2010 with us, Daudz cilvēku sāk 2010. gadu ar mums kopā. but they are not here tonight. Šodien viņi nav šeit. Many of them have left this world Daudz no viņiem ir atstājuši šo pasauli and entered eternity. un iegājuši mūžībā. My God, Mans Dievs, we stand here alive. mēs stāvam šeit dzīvi because of your grace. Tavu žēlstības dēļ. We want to take this time to say just thank you. Varam šo laiku veltīt, lai tev pateiktos. I mean, it's not about the church and the organization. nav par draudz, par organizāciju. Just, just thank you Vienkārši paldies tev for loving me, to, ka tu mīli mani. for loving each one of us. mīli katru no mums. When we leave this world, kad mēs atstāsim šo pasauli, we will not take the church with us. Draudz, mēs nepaņemsim sev līdzi. The official documents with us. Oficiālos dokumentus ar mums kopā. We won't take our homes with us. Mēs nepaņemsim mūsu namus ar sev kopā. We will not take our cars with us. Savas mašīnas nepaņemsim mums līdzi. Money, naudu, clothes, drēbes, nothing. Neko. The only thing that we will take with us Vienīgā lieta, ko mēs paņemsim sev līdzi, is our relationship with you. ir mūsu attiecības ar tevi. Paldies Tev, that we know you, ka mēs zinām Tevi, and that you know us. ka Tu pazīsti mūs. Thank you. Paldies Tev. Blessed art thou, God. Svētīts tu Dievs. The word is yours. Vārds ir tavs. We are yours. Mēs esam tavi. Help us. Palīdz mums. May we decrease. Mēs iet mazumā. And the Lord Jesus Christ increase. Bet kungs Jēzus Kristus lai iet vairumā. Every moment. Katru mirkli. Please keep us focused. Lūdzu, tur mūs fokusēts. It's so good to be with each of us. Ir tik labi būt ar katru vienu mums kopā. But Lord, Bet, kungs, you, tu are our oh, focus. Is é ons focus. You are the source. Tu a voz. Thank you. Paldies tev. Please let nobody leave this place the way they came. Lūdzu, neļauj, lai neviens aiziet prom no šīs vietas tāds, kā viņš atnāca. As David prayed, kā Dāvids lūdza. Take not thy Holy Spirit from us. Neatņem savu svēto garu no mums. Take not thy presence from Neatņem us. savu klātbūtni. We stand thankful. And honestly, we, we do not completely understand who you are. For us. Sakot, mēs pilnībā nesaprotam, kas tu esi mums. We have a small glimpse mums ir tikai mazs skatiens of how great you are. uz to, cik varens tu esi. We ask, mēs lūdzam, that you will help us to see the new thing lai palīdz mums redzēt jauno, your glory, tavu godību, the new ways that you have for us. Tu jauno, ko tu esi sagatavojis mums. And that we would walk with you. Lai mēs varētu staigāt ar and tevi. with each other. Un viens ar otru. In godly reverence. Dievišķā bībā. And godly humility. Dievišķā pazemībā. And in godly faith. Un dievišķā ticībā. In Jesus' name we pray. Yes, Father, Lord, Amen. Amen. Please be seated. Lūdzu apsēdieties. Few minutes kas aizmugurējis ir nākt uz priekšu, tev ir kāds brīvs vietas, tur, tur malā ir brīvs vietas vēl. Okay, please give me your attention. let Let's honor the word of God. And then we sing another prayer to God. Tad mēs uh, And we have the Holy Communion too. Un mums arī būs svētais vakarēdiens vēl. So let's just stay focused. Mēs paliksim tā fokusēti. As I was uh, thinking about the new year. Kad es domāju par jauno gadu, I, I felt one word in my spirit. savā garā es jūtu vienu vārdu. I believe it is God who spoke. Es ticu, tas bija Dievs, kas runāja to. And then, yes, I have this on my computer as a screen saver. I have scriptures that come on the screen. Un um, uz manu datoru, kā ekrāna audzētājs, uh, parādās dažādas raksturvietas. And as I was thinking about what exactly I mean, as I was thinking about what God spoke to me. Un, kad es domāju par to, ko Dievs uz manīm runā. And the scripture that came in. Tā rakstvieta parādījās. That same scripture came on the computer screen as the verse for today. Tā pati rakstvieta parādījās arī manā datora ekrānā. And I knew Un es zināju, that this is what the Lord wants us to hear. tas ir tas, ko Dievs grib, lai jūs dzirdētu. <clears throat> There are many sports people and athletes in the world Pasaulē daudz sporta cilvēku, daudz atlētu. But what makes some very special and what makes them some of these people unique and greats in the sports hall of fame is one thing. Un ir viena lieta, kas padara šos cilvēkus unikālus un atšķirīgus uh, visā sporta pasaulē. One thing they do regularly. Viena lieta, ko viņi regulāri dara. They do not let what happened in the past affect them. Viņi neļauj tam, kas pagātnē pagātnē notika ietekmēt viņus. They forget their failures and their disappointments. Viņi aizmirst savus kļūdas un savu vilšanos. They forget, they choose to forget. Viņi, aizmir, viņi izvēlas aizmirst. How the media treated them. To, kā mēdīte pret viņiem izturējās. They, they choose to forget. Viņi izvēlas aizmirst. What other athletes talked about them, ko citi atlēti par viņiem runāja, what coaches spoke against ko them, kultūra runāja pret viņiem, what their families spoke against them, ko ģimene runāja pret viņiem. They, they choose to forget, viņi izvēlas aizmirst, and they focus un viņi fokusējas on the new opportunities. uz jaunām iespējām. That's what keeps, takes this group of special athletes into a new zone. Tas šos īpašos atlētus ieved citā zonā. What scripture that Lord, I believe God laid in my heart. Tā rakstlieta, ko es ticu, ko Dievs It says, forget the past. Ir aizmirst pagātni. Do not live in the past. Nedzīvo pagātnē. There are people here we are living in the past. Ir cilvēki šeit, kas mēs vienkārši dzīvojam pagātnē. You've been offended. Tu esi bijis aizvainots. You've been betrayed. Tu esi nodots. You've been disappointed. Tu esi vīlies. You have disappointed somebody. Tu esi kādu citu. Some people have hurt you. cilvēki tev you You've been disappointed in your relationship tu with God, probably with people. Attiecībās, iespējams, ar cilvēkiem, so many things have happened. Tik daudz dažādas lietas ir notikušas. But the Holy Spirit wants to tell you one very simple thing. Bet svētais tev pateikt vienu ļoti vienkāršu lietu. Forget the past. Aizmirsti pagātni. Because only then will you see see the new thing. Jo tikai tā tu redzēsi jaunās lietas. That God is preparing ko, for you. Ko Dievs tev sagatavo. Amen. Amen. It's a choice. Tā ir izvēle. We can choose what to remember and choose what to forget. Mēs varam izvēlēties, ko atcerēties, mēs varam izvēlēties, ko aizmirst. Many of us we love to live with that victim mentality. Daudz no mums mums patīk dzīvot ar to cietušā domāšanu. You know, oh, this happened to me. Oh, viss tas man notika. Oh, it's terrible oh, what people treated me. Kā cilvēki izturās pret mani. It's terrible how my parents treated me. Tas ir briesmīgi kā vecāki pret mani izturējās. It's, it's, it's sad the way my neighbors look at my family. Oh, tas ir tik bēdīgi kā kā mani kaimiņi izturējās pret manu ģimeni. It is terrible what happened with my life. Tas ir briesmīgi kas notiek ar manu dzīvi. Listen. Klausies klausies, grow up, pieaudz, deal with it, tiec galā ar to and move forward. un ej uz priekšu. Amen. Amen. You and I tu un es can choose varam izvēlēties. whether you want to carry a lot of luggage into this new year Vai tu jaunajā gadā gribi ienest lielu to bagāžu? or whether you want to go only with a hand luggage Vai arī tu gribi iet tikai rokas bagāžu? or even better, Vai vēl labāk? with absolutely nothing. Bez nekā. Amen. Amen. The, the more free space you have, jo vairāk brīvās vietas tev ir, the more God can give you. jo vairāk Dievs tev var dot. Amen. Amen. Forget. Aizmirst. I want us to read the scripture. Es gribu, ka mēs izlasām raksturvietu. Isaiah 43. Iesaistīts grāmata 43. nodaļa. 43. 43. nodaļa iesaistīts grāmatā. You ready? Gatavs esi? I hope you came with your Bibles. Es ceru, ka tu atbrauc ar savu Bībeli. Okay, let's read together. Lasīsim kopā. Isaiah 43, Iesai 43 was 18 and 19. 18. un 19. pants. Lūdzu. 1, 2, 3. Nedomājiet vairs par seniem. Everybody, yeah? Visi kopā. 1, 2, 3. Nedomājiet vairs par seniem notikumiem. Ne un neievērojiet to, kas jau sen bijis. Jā. Redziet, Redze, es, vis, es, veikšu, es veikšu ko jaunu. Ko jaunu. Tas jau parādās. Tas jau parādās, vai jūs to neredzat? Es likšu rasties ceļam tūkstnesī un upēm vientuļās kailatnēs. Amen. Amen. You will not have a better tomorrow if you still keep on thinking about yesterday and about last year and what happened to you when you were a kid and what happened to you last week and what happened to you last. Okay, sorry. Man, just what happened to you sometimes Tev back. nebūs labāk rītdien, ja tu turpinās domā par to, kas notika vakar, par to, kas notika pirms gada, par to, kas notika tavā bērnībā vai notika jebkad tavas dzīvē iepriekš. The eyes of faith ticības acis sees what is invisible. Redzi to, kas ir neredzams. The eyes of doubt šaubācis sees the past. redz pagātni. Faith always looks to the future. Ticība vienmēr skatās uz nākotni. To what God is preparing for us. To, ko Dievs mums sagatavo. One more scripture. Vēl viena raksturvieta. Philippians chapter 3. Filipiešu grāmatā, 3. nodaļā. Incredible man of God. Neticams Dieva vīrs. Paul Pāvils has gone through so many experiences. Kas ir izgājis tik daudz dažādiem piedzīvojumiem. So many testimonies. Tik daudzām liecībām. Amazing things has happened to him. Fantastiskas lietas ar viņu notikušas. But the key for this guy, Bet šim puisim atslēga. One of the things that really made him different. Viena no lietām, kas viņu padarīja atšķirīgu. Was the same thing that we are talking about. Tas pats, par ko mēs runājam. Chapter 3. Trešajā nodaļā. together. Philippians chapter 3. Filipešiem trešā nodaļa. Ready? Gatavi? Verse 13 13. pāns and 14. un 14. Lūdzu. Brāļi, Everybody, one, two, three. brāļi, es vēl nedomāju, Brāli, es vēl nedomāju, nedomāju ka pats būtu to satvērs. Bet, bet vienu gan aizmirstams. Everybody! Visi sakat, aizmirstams. Tell somebody. Pasak to kādam. Aizmirstams. Look at somebody one more time and say. Pasties uz vēl kādu un saka vēl vienreiz. Aizmirstams. It's not a joke. Tas nav joks. aizmirst, forget. Aizmirst. Lūdzu, vēl, gone. Bet vienu gan aizmirstam to, kas, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas, kas priekšā. Es dzenos pretī mērķim, goda balvai, Dieva debesu aicinājumam Kristu Jēzu. Amen. Amen. step out and forward ej uz from your failures, no savām kļūdām, your broken dreams, saviem salauztajiem sapņiem, sadness, savām skumjām and disappointments of yesterday. Vakardienas vilšanām. Let God fill you with new hope. Let Dievs tev piepild ar jaunu cerību. Amen. Amen. Let God fill you with new hope. Let Dievs tev piepild ar jaunu cerību. And new faith jaunu ticību. You cannot do anything about your past. Tu nevari neko izdarīt ar savu pagātni. Did you know that? Zināji to? You cannot do anything about your past. Tu neko nevari izdarīt ar savu pagātni. I know you've heard this. Es zinu, ka tu esi to dzirdējis. But just want to remind you. Bet es gribu tev atgādināt that when God forgave your sins, que Deus He threw your sins into the sea of forgetfulness. Viņš jūrā. And he kept a sign there. viņš zīmi. No fishing. Nezvejot. Amen. Amen. If God has to choose between the devil and you, Dievam ir starp starp tevi guess who will he choose? Uzmen koga će izvēlēsies? You. Tevi. Amen. Amen. There is an amazing destiny waiting for us. Ir milzīgs fantastisks liktenis, kas gaida tev. I don't know what it is. Es nezinu, kas tas ir. But one thing I know. Bet viena lieta zinu. It's amazing. Tas ir pārsteidzoši. So, please travel light. Tad nu lūdzu ceļo viegli. Viegla. Bez luggage. bez kravas. Yeah. Bez bagāžas. You don't need that luggage. Tev nevajag to bagāžu. Hey Sam, but I feel depressed. Sam, es jūtos depresijā. I feel like I'm good for nothing. Es jūtos, ka es nekam nederu. I love what Jesus said. Patīk, kā Jēzus teica. You did not choose me first. Tu mani neizredzēji. I chose Es tevi izredzēju. Amen. Amen. So let God decide everything else. Let Dievs nolem vispār. You tu forget the past. Aizmirst pagātni. because God is doing a new thing. And the important thing is this. If you keep looking behind, you will not see what is in front of you. Choose to forget the past pagātni and look to the new thing. Oh, I'm so attached to that oh, group. Bet es esmu tā pieķēries tai grupai, that friendship, tai draudzībai, oh, that, oh, vai, those tām, memories. vai tām atmiņām. The Holy Spirit wants you to know. Svētais gars grib, lai tu zinātu. Do not look back. Look forward. Atstāj to un skaties uz priekšu. In fact, the Amplified says, don't pa live there. Paplašinātajā tulkojumā patiesībā teiks, tā nedzīvo tur. Some of you live Kā no jums jūs dzīvojat? Tur? You still live. Tu vēl joprojām dzīvo. You tur. still speak the same stories. Tu joprojām runā tos pašus stāstus. You still cry. Tu vēl joprojām raudi. When you think about the past. Kad tu domā par pagātni. The Holy Spirit says. Svētais gars saka. Grow up, my child. Pieaudz, mans bērns. Get going. Ej uz priekšu. Because the journey is long. Tāpēc, ka ceļojums ir garš. And there are new horizons for you. Un ir jauni horizonti, kas tev ir jāsasniedz. Amen. Amen. Amen. Amen. You cannot do anything about your past. Tu neko nevari izdarīt ar savu pagātni. But you can mess up your future. Bet tu vari salaist grīstē savu nākotni. Don't mess up your future. Nesalaid grīstē savu nākotni. Today šodien is the day God has made. Tā ir tā diena, ko Dievs ir radījis. Amen. Amen. Rejoice in Him. Priecājies tajā. And I want to encourage you with that scripture. Un es gribu iedrošināt jūs ar to raksturvietu. If we confess our sins, ja mēs apliecinām savus grēkus, He is faithful. Viņš ir uzticams. Amen. To wash us lai mūs nomazgātu and make us clean. un darītu mūs tīrus. When God justifies Kad you, Dievs tev taisno, you're free. Tu és brīvs. Amen? Amen. Forget your past. Aizmirst savu pagātni. Why don't we stand up to our feet? Mēs varētu piecelties kājās. How many of you want to give up make a new decision to forget your past. Cik daudz jūs gribat izdarīt jaunu izvēli, aizmirst savu pagātni, totally atdot new to. decision. Pilnīgi jaunu lēmumu. Remember. Atceries. You got to choose to forget. Tev ir jāizvēlas aizmirst not forget what God has done for you. Nevis aizmirst to, ko Dievs ir tev darījis. Because Bible says, don't forget his benefits. Jo Bībele saka, neaizmirst, ko viņš tev labu darījis. But there are things that God wants you to forget. Bet ir lietas, ko Dievs grib, lai tu aizmirst. The sins he has already forgiven. Grēks, ko viņš jau tev ir piedevis. Don't need to go back to those tev nav jāatgriežas pie tiem grēkiem. The pain he has already taken on the cross. Tās sāpes, ko viņš jau ir pie krusta paņēmis par tevi the disappointments. Tā vilšanās. Where people have failed you. Kur cilvēki ir pievīluši tev. Where you failed people. Kur tu pievīli cilvēkus. Where you failed God. Kur tu pievīli Dievu. God has chosen to forget it. Dievs ir izlēms to aizmirst. You forget it. Tu aizmirsti to. How many of you want to take this decision and say, God, Cik daudz no jums ir pieņemt to lēmumu un this teikt, new Dievs, year, šajā jaunajā gadā I want to be a man and a woman of God es gribu būt Dieva vīrs un Dieva sieva, who forgets what you want me to forget kas aizmirst to, ko tu gribi, lai es aizmirstu, and to remember what you want me un to atcerēties remember to, ko tu gribi, lai es atceros, and to see things that you are making for me. Un redzēt tās lietas, ko tu man gatavo. If that's your prayer, raise your hand ja as a symbol. Lūkšana, tad pacel savu roku kā simbolu. As a symbol to God. Kā simbolu Dievam. You say, God, I want to be this person. Saka, Dievs, es gribu būt tas cilvēks. Don't look at who's raised their hand or Neskaties uz to, kas ir pacēlis savu roku, kas nav. This is between you and Tas God. ir starp tevi un starp Dievu. As we enter the new year. Kad mēs ejam jaunajā gadā. This is the decision that Tas we are making. Lēmums, ko mēs pieņemam. God, Dievs, es gribu aizmirst, ko tu gribi, lai es aizmirstu. Un es gribu redzēt, ko tu vēlies, lai es redzu. Come on, wherever you're standing, Vienalga, talk to stāv, him. Runā Say, ar viņu. God, Saka, Dievs, help me. palīdzi man. To look to the future. uz nākotni. To see the new things. Redzēt lietas. That you're preparing for. Ko tu esi mums. Thank you, God. Paldies, Tev, Dievs. Listotaus. Thank you, Father. Listotaus. please talk to God. don't, don't get distracted. Lai tavu uzmanību nenovērš kaut kas runā. If, if there are specific memories that are coming in your heart ja right ir now. kāds specifisks atmiņas, kas nāk tavā sirdī. Of failures and pain. Give it to God. Quickly say, God, I give this to you. I want to be set free from this. Jesus will set us free. Thank you, God. Jesus. Jesus. Talk to the Lord. Father, Holy Spirit, let Lord, set your people free. From memories. No Memories. No In the name of Jesus. Jesus, vārdā. Set people free. Atbrīvo May we forget what you want us to forget. Lai mēs aizmirstam, ko tu gribi, lai mēs aizmirstam and to see what you want us to see. In the name of Jesus, Lord. Yes, Father. Lord, encourage your children. Encourage your children. Lord. Thank you. buscar. Jesus, sim. to him. Yeah. Pray for your brother, your sister next to you. Lūdz par savu brāli, par māsu, kas tev stāv blakus. Pray. Aizlūdz. This is such an awesome time. Tas tik brīnišķīgs brīdis. Special time. Īpašs brīdis. Pray. Lūdz. Prayer blessing. Thank you, Lūdz, Jesus. Svētību. Arte, guard us as we prepare the Holy Communion also. Don't rush. this. Take time to pray for your brother, your sister. Thank you, Jesus. pray, heal your children. Kungs, es lūdzu, lai tu dziedini bērns. And heal them from memories of the Dziedini no past. pagātnes atmiņām. What needs to go, let it go. Kam ir jātiek atlaistam, lai tiek atlaists. Let your people walk forward Lai tavu bērnu varētu uz priekšu. to the new things that you have for them. Jaunajās lietās, ko tu esi sagatavojis. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Thank you, God. Hallelujah, Jesus. Precious Jesus. Precious Jesus. Precious Jesus. Precious Jesus. Precious Jesus mereces. Thank you, Jesus. Precious Jesus. Precious Jesus, precious. precious Jesus, precious Jesus. Dargais Jesus. Jesus. Jesus. The bread and the wine is only for those who've given their lives to the Lord Jesus Christ. And for those who want to walk with him. tiem, kas staigā ar viņu. If you have a clear conscience before God ja tev ir skaidrs sirdsapziņa viņa priekšā and before people un cilvēku and priekšā towards people, un pret cilvēkiem, then please take part. tad lūdzu ņem daļu tajā. If you don't, ja tev tā nav, then ask God to cleanse you tad now lūdzu, lai Dievs tev tīri tagad and then take part. un tad ņem daļu. If you eat and drink in the wrong manner, you eat and drink judgment. Not because God wants to judge you, but because you chose to eat and drink in the wrong manner. So please don't do not do that. I encourage you, ask the Holy Spirit to search your heart and ask the Lord Jesus to wash you and then trust Him. un uzticies viņam that He will wash you. And then eat and drink. Because when you eat and drink, as you remember what Jesus did on the cross for you, It's a blessing for you. Breakthrough for you. And God wants to remind you, my child, forget the past. Let it go to. That disappointments, those failures, kļūdas, amen, the hurts, sāpes, let it go. to. Look forward Skaties uz priekšu, to the new thing uz jaunām lietām, that I have for you. ko esmu sagatavojis tev. Trust me Uzticies man, as you step forward. kad Just trust me. Vienkārši uzticies man. And praise me slava je, Pane. Walk in praise. Stega ah. slava. Thank you, Lord. Till this, though, Kungs. Blessed be your name. Jesus, worship Him. Slava Ihm Tobie, Jezu. Thank you. You can sit, you can stand, you can kneel. Tu gribi, tu vari stāvēt, ja gribi, varbūt uz ceļiem var sēdēt. But please spend time with God. Bet lūdzu, pavad laiku ar Dievu. As you Thank you, Jesus. Pray for each other if you want to pray for somebody. viens par otru. Or you want to just worship, worship. Ja tu vēlies vienkārši slavēt, Just focus on Jesus. Thank you, Jesus. Tu amas un for the last time. goes Father, we thank you. We give you thanks and praise. We give you glory. Thank you. That you are a God. Who not only forgives us. But forgets what we have done also. May we be the same people. Not only to forgive others. But also to forget what they have done against us. And may we be a people who always look forward. And to run the race. For the glory of your name. For the glory of your name godā. We give you thanks. Mēs varam tev pateicību. We give you praise. Mēs varam tev slavu. Thank you for bringing us safely through 2010. Paldies, ka tu mūs esi droši izved 2010. And we thank you for 2011. Mēs tev par 2011. As your people, we give you thanks. mēs varam tev pateicību. That we have entered the new year. Mēs ejam jaunajā gadā. We give you glory. Mēs tev we give you praise. Deus slavu. Mēs varētu visi piecelties kājās. Happy New Year! Laimīgu jauno gadu! God bless you! Dievs tevi svētī! Greet each other! Hug Sa each other! Sasveicinies, apskauj Happy New otru. Year! Laimīgu jauno gadu! Bless you, man! Worship team, Arti! Worship Him. Come, guys. Let's sing one song and let's just praise Him. Slavēsim Dievu kā dziesmu. Snipke, man, where's the bass guy, Andri Waldman? Guys, guys, mustache. Messiah pa saviem bērniem. Hey! Oh! Gaisma stāv un priecājiem par saviem bērniem. Tell somebody! Oh! Gaisma stāv, tu priecājiem opeel ik zie, want ik is naam. O is kas las, opeel ik zie, want ik is was daar. Christ was that esi kā slāps un pilnīgs ir no tevis nāk. Un viss kā slāps slaps! Whisker slaps! Og whisker slaps! Og pilning sin, når det er snaps! mēs maz dziedāsim. Nācija visi Dievam pateikties par viņa darbiem. Kopā pie tādiem. Esmu pērtavs, esmu izglābts, un no sirds es tīsmoju. Tavā priekšā es kā Dāvids, no priekā izglābts, no sirds es līksmoju. Tava priekšā es kā Dāvids, no priekā dejoju. Esmu bērns tavs, esmu izglābts, no sirds es līksmoju. Tava priekšā es kā Dāvids, no priekā Okay. priekšā, es kā nāvīts, no priekā dejoju. Hey! Esmu bēstā, esmu izlāts, un no sirds es līksmoju. Es que a David Mēs tev pateicamies un we pateicamies. Thank you, we thank you, we thank you. Mēs tev pateicamies, pateicamies, As pateicamies. As your people, we lift our voices and we just say thank you. Sāc pacelt savu balsu, vienkārši teikt paldies tev. Thank you for your faithfulness. Paldies par tavu uzticamību. Thank you for your grace. Paldies par tavu žēlstību. Thank you for who you are paldies par to, kas tu esi, kungs. And we thank you for Latvia. Mēs tev pateicamies par Latviju. We give you thanks for Latvia, Mēs tev pateicību par Latviju. We give you thanks for Latvia. Perlaat Hallelujah. Hallelujah. Glory. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Wherever you're standing, just raise your voice and just thank God for Latvia. Speak a prayer over Latvia. Just take a moment, just, just thank God and just pray a blessing. Thank you, Lord. Paldies Tev! Dievs, Tev pateicos Tev par Latviju, pateicos par šo zemi, Paldies, Tās, ka Tu mums esi devis iespēju dzīvot tieši šajā tautā, šajā vietā, Tās, ka mēs esam reiz piedzimti šeit, un ka mums var būt tās, mēs varam būt pēc tautības, vai nu latvieši tās, vai kāds citi cilvēki, bet kad mēs dzīvojam šajā zemē. Paldies Tev, kungs, Dievs, par to. Paldies par to darbu, ko Tu dari šai zemē. Paldies Tās par to, ka Tu ļoti mīli šo tautu. Paldies Tās, ka tās labākās dienas vēl ir tikai mums priekšā, ka mēs redzēsim Tavu godību nākam pār šo zemi. Paldies Tās par Tiem cilvēkiem, ko Tu vēl glābsi. Paldies Tev tās par tām dzīvēm, ko Tu mainīsi. Paldies Tev tās par tām ģimenēm, ko Tu atbrīvos. Tās no visām tām bažām, kas ir viņas saistījušas. Paldies tās, ka Tu parādīji savu varenu, lielu un spēcīgu šajā tautā. Un paldies, kungs, ka Tu lietoji šos cilvēkus, lai parādītu to, kāds Tu esi, lai parādītu savu spēku, lai parādītu savu valstību. Paldies, ka Tu lietoji šos jauniešus, šos cilvēkus. Tu lietos viņus tās, lai Tavu valstību nāktu virs šīs zemes, virs Latvijas. Paldies Tev par to, kungs! Tēvs. Lai no visas sirds tev teikt, vienu lielu, lielu paldies tev, Tēvs. Svētī šo zemi, svētī, kungs, mēs lūdzam, svētī to Jēzus vārdā. Amen! Amen. Dievs! Precious Father, we thank you for Latvia. Dārgais Tēvs, mēs tev pateicamies par Latviju. Thank you. Paldies tev. This nation might be small in people's Šī eyes, tauta varbūt ir maza cilvēka acīs, but this nation is precious in your bet eyes. šī tauta ir dārga tev. And thank you Paldies tev for the destiny you have. Par to likteni, kas tev ir. For this nation. Šai tautai. And no matter what the enemy tries. Vienalga, ko ienaidnieks mēģina. No matter what people try. Vienalga, ko cilvēki mēģina. When you bless this nation. Lai, vai tu svētīsi šo tautu? Who can curse this nation? Tad kurš gan varēs viņu nolādēt? Hallelujah. Your blessing is enough for this nation. That's why, as your people, we pray. One more time. As we start this new year, bless Latvia. Bless your people in this nation. Bless the government, the Svētī parliament. Valdību the parliament, parliamentu, and the businesses, biznesus, the economy, economic, the education, izglītības, families, ģimenes, children, bērnus, the old, vecos, the healthy, veselīgos, the sick slimos, the, the, the, the, the all kinds of people. Vis, visus cilvēku veidus. Bless this nation. Svētī šo tautu, And mans we pray Dievs. God in every home. Un mēs lūdzam Dievu katrā namā. Every family. Katrā ģimenē. God would be there. Lai Dievs tur būtu. And you would use this nation to bless others. Tu lietot šo tautu, lai svētītu citus. Thank you. Paldies Tev. That we are here. Ka mēs esam šeit. At the right Īstajā laikā. At the right place. Īstajā vietā. And with the right people. Ar īstajiem cilvēkiem. And the right nation. Īstajā tautā. We thank you, God. Paldies Tev, Dievs. Everything. Viss. Is working according to your plan. was saskaņā ar tavu plānu. And we thank you. Mēs tev That you are in control. tu We give you praise and Mēs tev slavu un Bless the rest of the program. The food as we eat Ēdien, and drink the fellowship. Bless your people as they worship you with their finances. Svētī cilvēks, viņi pielūgs tev ar finansēm. The glory of God cover us. Lai Dieva godība apklāj. We give you thanks for everything. Varam tev pateicību par visu. In Jesus mighty name vārdā lūdzam. Amen. Amen. Amen. Let's give Amen. the Lord a big hand of praise. Dosim Dievam slavas. Exists. Jesus is coming soon. Yes, now there is. Amen. God bless you. A distant city. God bless you. I don't know, There's some surprise, so we're just waiting. Okay. Well, hug each other. shake each other, apsveicam. Labi, jauna gada. Dievs sveic. Un visi varat apsēsties pamazām. Jūs visi varat apsēsties pamazām. Un um, jūs visi varat droši apsēsties. Mēs visi varam droši apsēsties. Un šoreiz ir tā, ka mums, um, ja jūs maz uzmanību man varat pievērst, šobrīd ir tā, ka varbūt mums nav naudas, bet uguņošana mums būs vienalga. Tā kā apsēraties! Thank Ha, kā jums patīk salūts? Lieliski! Es atvainojos. Tā gadās, ja tēlo salūtu. Um, tālāk, tālāk. Mums tālāk būs tā ļoti labi. Man jau jāsaka, lai apsēžās, jo viss gan arī sēž jau. Uh, arī tie, kur nesēž, jūs varat piesēst, jo mums turpinājumā būs arī ļoti patīkama daļa. Mēs ēdīsim. Tāpēc atrodiet savas vietas, atrodiet tās vietas, kur jūs sēdēsiet. Eh, sāciet jau iepazīties viens ar otru, ko jūs vēl nepazīstat. Lūdzu, nesāciet visi staigāt. Lūdzu, nesāciet visi staigāt. Labi? Un es aicinu, ka. Ho, ho, ho! Es tiešām tik maziņš esmu. Šeit bija šī uzmanība. No galda no katra galdiņa varētu atnākt pa diviem cilvēkiem. Un mēs dosim jums, eh, ko likt uz galda. Cienast, ja? mīlestību. Tā kā pa diviem nāciet, jums dos nesamo. Bet tā, lai mēs netaisītu baigo bardaku un haosu, pārējie lūdzu sēdiet un gaidiet, kad atnesīs. Ja? Un, eh, kamēr sākās šī sadraudzība jau lēnām un visi iet pie galdiem, uh, Pāris vārdos par to, kas būs arī tālāk. Mums būs noteikti spēles, būs galda spēles, spēles šeit. Un eh, būs arī talantu šovs, ko mēs nevaram, nedrīkstam palaist garām. Ja vēl kāds nav pieteicies, bet uh, viņš zina, ka viņam ir talants, tad vienkārši nāciet klāt, sakiet, un uh, varēsiet piedalīties. Tā.